بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال رحمه الله ويجب على المسلم أن يصون صيامه أن يصون صيامه وقيامه عما حرم الله عليه من الأقوال والأعمال لأن المقصود بالصيام هو طاعة الله سبحانه وتعظيم حرماته وجهاد النفس على مخالفة هواها في طاعة مولاها يعني هم يعرفون الان من دروسات بسيطة فقط هم يرمون وجهاد نفسه جهاد نفس مبارزه بکنی با نفس خودت که طاعت الله رو درست انجام بدی و از گناهان دوری بکنی و تعویدها الصبر عما حرم الله عادت بدی که بغض حرام رو داشته باشی نه اینکه حرام انجام بدی بغض حرام رسول الله صلی میگه اگر زن بعد حجاب دید لعنوهن فانهن ملعونات خدا لعنتشون بکنه نه که نمیگم که مستقیما شما بگید شما ملعونی نه حتی به زبان خود بیار خدا لعنتشون بکنه نه که اینا بعد حجابان به عموم حداقل اینو بر زبانت بیار برای اینکه قلبت میل نکنه یک بغضی در نفس نسبت به این حجاب ایجاد بشه نه اینکه شهوتت برانگیخته بشه و میل بکنی و ضعیف بشی و سر نماز و نمیدونم در سجدت اون چهره اون زن در ذهن تکرار بشه اومد شیطان وسوسه کرد نگاه کردی همونطور که رسول الله صلی الله علیه و شما دیدید زنی خوشتون اومد ازش فانه خدرا شیطانه فلیعت اهل اگر دیدید شیطانی رو دیدید برید با همسرتون همبستری بکنید تا اینکه چی نجات بیابید از اون هوای نفس همون یک نگاه تیری از شیطان بر قلبت میخوره و اسیر اون چهره میشی به قول ابن قیم عاشق یک عکس میشی عاشق یک چهره میشی چقدر اون کسانی هستن که افسرده و روانی میشن شکست عشقی به قول ابن قیم میخورن بحث از زاد معاد به اسم عشق رو داره حوثی که نسبت به یک زن داره او رو از طاعت و عبادت از همه چی میاندازه عشق هوسه محبت همراه به هوس از ساعتش میاندازه از عبادت گوشی گیر میشه چرا چون چهره ای در دلش پسندیده شده میخواد به اون برسه و این از چیه از مرضهای قلب که باید درمان بشه که ابن قیم در کتاب اقاطات الاحفانی گفتم در اونجا درمانش رو میگه که چطور شخص خودش رو درمان بکنه وليس المقصود مجرد ترک الطعام والشرب وسائر المفطرات هدف از روزه فقط نیخوردن و نیاشامیدن و جماع نکردن نیست ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أبو قتنایم میگه صحیح از اصلا که اومده در حدیث الصيام جنة روز سفره يعني كي روز سفره صيام جنة اصل جنة چیه تجدین اون كي سفری هست که در جنگ انسان استفاده میکنه برای اینکه تیر از دشمن به بدنش نرسه و به بدنش نرسونه به اون سفره برخورد بکنه سفر باشه پناهی باشه بینش و بین دشمن بین تیرهای دشمن روزه این سفر بین تو و تیرهای شیطان بین تو و اون جهنم تیر شیطان به قلبت نخورد وسوسه شیطان در تو تاثیر نگذاش این سپر هست که تو را هم از جهنم نجات میده سپر سوس سوس انداختی دستت شل شد بازوت ضعیف شد اونجا هست که اون وسوسه شیطان در تو تاثیر میذاره اونجا هست که اون سپر ضعیف میشه از و جنه فاذا كان یوم صوم احدكم فلا يرفث ولا فانساب فانسابه احد او قاتله فلیقل انی صائم اگر شخصی از شما دار بود فلا یرفث دشنام نده ناسزا نگه رفت فلا رفت فلا فسوق رفت ناسزا گفتن هر نوع ناسزایی میخواد دشنام باشه بدوی باشه هر نوع ناسزایی تو نادانی تو جاهلی تو نفهمی تو نمیدونی همه اینا شامل میشه ناسزاگوییه ولا یصحب یعنی چی یعنی با کسی مشاجره نکنه دعوا نکنه اگر دعوایی شد بگه من روزدار همچنان که در احادیث دیگر اومده اگر حتی نزدیک شد که کسی با کسی دعوا بشه دعوا بکنیم و درگیری ایجاد بشه بهش بگو من روزه دارم فلا ولا یسخ، در سخب نیفته در دعوا نیفته مواظب باش با کسی دعوا نکنی گریبانگیری کسی نشی یا کسی نگیری این تربیت چیه چی به خودمون یاد میده الان این حدیث تربیت دیگه داره ما را تربیت میکنه روزه را وسیله قرار داده برای تربیت رسول گفت زامن باشید بین این دو تا زاویه بین دو, تا پاهامون و بین دو تا فکمون بعد میگه رسول الله صلی الله علیه و میگه که شما بهش دارید اگر تونستید این دو تا رو حفظ کنی معاذ میگه حتی زبان یعنی این زبان سکلت که امك یا معاذ یعنی مادر دپات بسوزه معاذ میگه غیر از اینه که آدم در جهنم میفته به خاطر همین زبان اینطوری زبان رسول الله میگیره غیر این همین زبان همین که دوش همین که انسان در جهنم میندازه به خاطر همین که رسول الله صلی الله علیه میگه چی لا تغضب لك الجنه خشکی نشو بهش دارید چطور میتونی؟ گفتم ریاضت تمرین او بکر صدیق در خشم افتاد با عمر رضی الله عنه در خشم افتادن الگومون نیستن در خشمشون الگومون از که برادریشون رو حفظ کردن در اون خشم این برامون الگوست نزغات شیطان میاد بین دوتا برادر ولی حفظ کردن مهمه که چطور اون خوبت برادری رو حفظ بکنن این مهمه برای ما رسول الله صلی شخصی را میبینه خشبینه والله اینی لعلم کلمه لو قالها یک کلمه میدونم رسول میگه یک شخص خشمینه. اگر بگه آروم میشه چیه گفت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولی از دل بگی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم تشکیف شدی انسان عادی تشکیف میشه لا تغضب لك الجنه چون اصل دعواها و ناسزاگویی خشمه میخوای از خود دفاع خیلی شاهکار میخواد خیلی جهاد میخواد یک کسی بهت فش بده و تو فش ندی یه کسی بهت دشنام بده و تو نگی یه کسی تو روت بیسه و تو چیزی نگی اونم وقتی که تو زور بازو داشته باشی اون طرف مقابل ضعیف باشه اون طرف با فیس و تکبر بهت روبرو بشه انگار فیلیه بعد تو رو یک گربه ای در نظر میگیره مثلا میگم استغفر الله و توبه قابل قیاس نیست ولی میگم یعنی وقتی که اون شخص اینطوری تو رو با ذلت یاد میکنه تو رو میخواد به زمین ولی اینو بدون اینجا از باب عبودیت وقتی که تو یک کارن خشم تو میخوابونی پرهیز میکنی از دستگویی به خاطر عبودیت و بندگی خداوند چون خدا گفته عصبانی نشو ولک رسول الله از تو خواسته ولا تغضب ولک الجنه به خاطر این عبودیت این بندگی چی میشه من تواضع لله رفع ای تواضع وقتی که به خرج داری نفس خودت را ذلیل کردی تواضع یعنی کوچیک اومدن دیگه کوچیک کردن خودت رفع خدا به رفعت میده به خاطر همین طالب علمی که دست از دنیا میکشه میپردازه به علم شرعی چی میگه فعل الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجه رفعت بهتون میده با علم ولی علمی که تو را نگه داره نه علم فقط مجرد معلومات باشه ابلیس داناتر از ما بود ابلیس داناتر از ما بود خیلی از علوم داشت با ملائکه بود فقط یک سجده نکرد به آدم از درگاه الله رانده شد فکر نکنید ابلیس رو دست کم نگیری اگر ابلیس علم نداشت قد برو گمراه نمیکنی خد گناه انجام بدی انواع ترفند و مکر داره برای گمراه سازی ایمان فان صاب سابه احد او قاتله فليقل اني صائم اگر کسی دشنام بهش داد چی بگه من هم. نه اینکه در رمضان همیشه این رفتارت باشه ای مؤمن به بچت یاد بده به همسرت یاد بده و در خودت هم پیاده کن قال وصح عن عنه صلى الله عليه وسلم انه قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه کسی که قول زور گفته شده قول زور دروغه و گفته شده هر قول باطلی هر قول باطلی هر قول اشتباهی حرف علکی زدن حرف علکی و بیهودگویی چرت و پرت گفتن دروغ گفتن تهمت غیبت همه داخل میشه قول از زور و عمل به این به عمل عمل رو دیگه به زمان بیاری و بشینی به غیبت دیگه مال کسی رو با اون دروغت بخوری عمل به اون زوره کسی که این زور را باطل رو انجام میده و جهله حالا جهل گفته شده خش و گفته شده هر چیزی که درش نادانی باشه نادانی به شریعت خدا عبادت را با نادانی انجام بده با جهالت انجام بده ندونه که الله و پیغمبرش از او چی خواستن و چطور خواستن جهل دنبال علمی این شخصی که با علم بدون علم عبادت انجام میده و اون شخصی که باطل کاری را انجام میده اولی و دومی باطل انجام میده و اینجا هم بدون علم انجام میده شاید درست باشه ولی بدون علم فلیس لله حاجت فی ان یدع طعامه و شرابه الله نیازی نداره به اون روزش و اینکه در اون روزه غذایی نخوره یا آبی نه میگه خدا محتاج اینه میگه خدا ازت این میخواد خدا از تو خواسته که فقط نخوری نه نه از تو خواسته که مجاهدت بکنی نفس خودت را مجاهدت بکنی استوار و پایدار نگهش داری بر انجام طاعات و دوری از گناهان این از ما خواسته این خواسته الله از ما فعلم بهذه النصوص وغيرها أن الواجب على الصائم الحذر من كل ما حرم الله عليه با این نصوص این دلالت این ادله ها دلیل بر اینه که ما باید بر حذر باشیم از هر حرام از هر حرامی برهیز بداری خودمون رو و المحافظات على كل ما اوجب الله عليه و بر هر چیزی که الله بر ما واجب کرده سوار باقی بمونیم و بذلك یرجى له المغفره والعتق من النار وقبول الصيام والقيام و با این امید این هست و با این کارها امید این هست که الله او را بیامرزه آزادش بکنه از جهنم و روزش و قیامش ازش قبول بکنه ولی در غیر این صورت دیگه تمعی نداشته باشه که الله ازش قبول بکنه قال المصنف رحمه الله و هناك امور قد تخفى على بعض الناس بعض از اموری که پنهان مونده بر بعضی که شاید احکامش ندونن منها ان الواجب على المسلم ان يصوم ایمانا و روزمون باید از باب ایمان گفتیم صدق و از باب احتساب اجر و باشه یعنی امید و رجای اجر و پاداش از پروردگار یعنی به طمع اجر انجام بدیم یعنی به طمع اینکه الله ازمون قبول بکنه مثل بعضی میگن میگن نماز از سر بندازیم روزه رو مهم اینه که تمام بشه نه مهم اینه که الله ازمون قبول بکنه لا ریاء ولا سمعه ریا نباشه و سمعه نباشه فرق مراعات با سمعه چیه مراعات از دیدنه کسی عملی را متظاهر بهش بکنه یعنی تظاهر به عملی بکنه که اون در یعنی لله نیست این مراعات این عملی را مثلا نمازش رو درست بکنه تا دیگران اون رو ببینن در سمعه تسمیعه من سمع سمع الله به کسی که با گفتارش ادعا بکنه مثلا من بیام ادعای شیخی و عالمی بکنم بیام از حدیث و قرآن بگم ولی خودم عمل نکنم این سمعه هست یعنی من اینجا را این کارها را از باب سمعه و افتخار دارم انجام میدم این حرف من از افتخاره این افتخارگویی من پاداشی سزایی پاداش نه سزایی جز جهنم نداره من عمل عملا اشرک معی فيه غیری ترکته و شرکه خودش و شرکش خدا رها میکنه ولا تقلیدا للناس عملم گفتیم باید عبادت باشه نه عادت و تقلید او متابعتا لأهله او اهل بلده یعنی هدفمون در عبادت و طاعتی که انجام بدیم هم خونی و هم سویی با مردم نباشه اگر بخواه پیروی از مردم بکنیم گمراهت میکنن از مردم میترسی جای انسان از ترس از مردم میترسه ترس از الله را فراموش کردی از مردم میترسی ابراهیم وار باش ابراهیم هیچ وقت از عبادتش از اون از اون مقام عبودیتش و بندگیش کوتاه نیومد از یک تا پرستیش کوتاه نیومد ابراهیم وارد کن کوتاه نیا در عبادتت اون چیزی که میدونی الله ازت خواسته سفت و محکم بگیر شل نگیر عضو علیها علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین عضو تنهای آسیاب چرا چون قوی ترین جایی که در بدن هست زندان آسیاب قطری رسول تشبیه میکنه به زندان های آسیا میگه عضو علیها بالنوایا سفت و محکم به این سمان بچسبید به سنت پیامبر سفت و محکم بچسبید شل گرفتید شل میشید شیطان راحت فریبتون میده کید شیطان زیاده کید یک زن بزرگه ان کید کن عظیم و هم ترک عزیز عزیز مصر به بحث زلیخا کید شما زنا بزرگه برای کی برای شخص کافر ولی برای مؤمن نه ان کید شیطان کانه ضعیفه برای مؤمن کید و مکر شید که مکر دشمن ضعیفه هر چقدر مکر بکنه دشمن بر علیهت میمونه چون تو خدا را داری ضعیفه هیچ چیز ریسمان بیت العنکبوته همیشه چشمت به دشمن خانه عنکبوت باشه ریسمان سستیه با کوچکترین اشاره ای از هم می باشه ولی مؤمن عزیز استواره با هر بادی نمی تکون نمیخوره مؤمن استواره مؤمن پایداره چرا؟ چون الله را داره الله را داشتن و نگه حافظ احفظ الله یحفظک الله را حفظ کن تا را حفظ بکنه. وقتی که الله حافظت شد اونجا هست که به تو نمایانه مشخصه که اینجا این مکر دشمن هدفش چیه حالا میخواد چه تو معامله باشه کار کاسبی دنیا باشه اگر تو مغلوب شدی گول خوردی فریب خوردی بدون که تو از خدا یه جای غافل بودی که خدا نشونت نداد کسی را ملامت نکن غفلته انسان مؤمن باید زیرک باشه باید حواسش رو جمع بکنه باید اون چیزی که الله ازش خواسته در کل معاملاتش چه میخواد معامله گفتن با فرزند و همسر چه میخواد چه میخواد در تجارتش باشه چطور رسول الله صلی الله علیه و سلم با نه تا زن موفق بود والله با چهار تا زن امروزه انسان موفق باشه شاهکار کرده رسول الله با نه تا زن موفق من توی کنفرانس کنفرانس خانواده زنا گفتم گفتم نه تا زن رسول الله برد به حج و با خودش برگردون همه هم سالم برگشتن همه خزانه به خنده همه گوشون پوشوندن سرشون پایین انداختن جولیا عجبه دو تا حرو هم نمیدونن نه تا حرو رفتن سالم سالم برگشتن نشانه ایمان صدق این نشانه حفظ خداست اشهد الله یحفظک اگر تو ضعیفی نمیتونی جرأت و جسارتش نده نمیتونی دو تا اداره کنی بدون ضعف از خودته و الا زن هر چقدر مکر بکنه حیله بکنه ضعیفه هر چقدر بکنه در مقابل ایمان مؤمن ضعیفه قال بل الواجب عليه ان يكون الحامل له على الصوم هو ايمانه بان الله قد فرض عليه ذلك انجامت بخاطر اینکه فرض کرده بر تو روزه رو بخاطر الله بر تو فرض کرده خلق کرده و احتسابه الاجر عند ربه یعنی این عبادتی که انجام میدی چون الله بر تو فرض کرده و چون الله پاداش بزرگی برات گذاشته که به اون برسی و هکذا قیام رمضان همونطور که این روزه را از این نیت با این ایمان و احتساب انجام میدی قیامت هم همینطور فهكذا قيام رمضان يجب أن يفعله المسلم إيمانا واحتسابا لا لسبب آخر بخاطر إيمان واحتساب أجل أنجام بده ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه إنك قام الشاهد قال المصنف رحمه الله ومن الأمور التي قد يخفى حكمها على بعض الناس ما قد يعرض للصائم من جراح أو رعاف أو قيء أو ذهاب الماء أو البنزين إلى حلقه بغير اختياره فكل هذه الأمور لا تفسد الصوم لكن من تعمد القيء فسد صومه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استطاع فعليه القضاء حديث علماء تسعيه يكون کسی که کسی که دچار میشه خونی ازش میاد دستش میبره پاش میبره او رعا خونی از بینیش میاد خون بینی میشه او قی استفراغ میکنه او ذهاب الماء او البنزین الحقیقی داره بنزین رو میمکه آب رو میمکه مثلا میخواد تو ماشینش بنزین مثلا میخواد بمکه توی سطلی چیزی بخواد بکنه اگر وارد حلق شد چون از دو بدیات دارن یا هدفش خوردن اون نوشیدن اون بنزین که نیست اون آب که نیست یا مثلا وجود داره میگیره یکم آب رفت پایین روزت صحیحه و شکی به دلت راه نیار وسوسه نشو الا اینکه چی عمد باشه دست تو گلوت کردی استفراغ کردی از بخاطر این استفراغ کنی دست تو گلوت میکنی اینجا هست که از عمد تو روزت باطل کردی باید اعاده بکنی من ذرعه القی الا آیا اعاده صحیح یا نه این اختلافه ابن قیم میگه اعاده نداره چون این گناه مرتکب شده و اگر طول عمرش هم روزه بگیره جای اون یکی روزه هم نمیگیره همونطور که اگر شخصی نماز فرضی را برخلاف قول مذهب خصوصا جمهور علما میگه اگر یک شخصی نماز فرضی یا روزه فرضی را باطل ساخت یا انجام نداد اون شخص اگر طول عمرش نماز بخونه جای اون یه دونه فرض رو نمیگیره طول عمرت روزه بگیری اگر کفاره جمعه جماع گذاشته تنبیه دو ماه روزه گرفتن اونم به خاطر نیاز نتونسته جلو خودش رو بگیره اونجا براش یک تنبیه گذاشت ولی این دیگه تنبیهی ندارد اگر طول عمرت بخوای روزه بگیری که جای اون یکی رو پر بکنی میخوای بگیر ده تا 20 میخوای بگیر ان الحسنات یذهبن السیئات شاید ولی که بدان اگر روزه رو باطل ساختی طول عمرت روزه بگیری جای اون دونه فرض نمیگیره پس کوتاهی نکن غفلت نکن مواظب روزت باش مواظب نمازهای فرضت باش کوتاهی کردی شب بیدار ماندی صبح نماز فجر ازت فوت شد بدون که طول عمرت نماز بخونی جای اون دونه فرضت رو نمیگیره نکنید فرضه توی فرض خدا با کسی شوخی نداره عموده ستونه با کسی شوخی نداره اینها رو باید محکم بگیری حدیث رسول الله صلی الله علیه و میاره من ذرعه القیه فلا قضا کسی که استفراغ کرد و تهوابش در استفراغ صورت گیره فضای برش نیست و من استقاف علیه القضا کسی که استقاف کرد الله به خاطر تبابتی یا به خاطر چیزی خودش دست و گلوش کرد اون قضا داره قال المصنف رحمه الله ومن ذلك ما قد يعرض للصائم من تأخير غسل الجنابه إلى طلوع الفجر حكم بعدي شخصی شب هم بستری میکنه با خانمش یا جنوب میشه از آن گفت بیدار شد روزه هم هست بعد از از آن انجام میده هیچ مشکلی نیست حالا بگه از آن داده حالا من جنابتم نه مشکلی نیست مهم اینه که اون جنابتت اون هم بستریت بعد از از آن نبوده چون اگر بعد از از آن باشه از آن دوم باشه در اون وقت حرام بوده که بعد حرام بوده اون کار رو انجام بدی که باید دو ماه پی در پی کفاره روزه بگیری و ما يعرض لبعض النساء من تأخر غسل الحيض او النفاس الى طلوع الفجر اذا رأت الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم زنی قبل از اذان فجر طهر میشه پاکی رو خودش میبینه اون اون زن هرچند غسلش نزده تا اذان صبح اون زن روزه هست هرچند غسلش نزده غسلش انجام میده نمازش هم میخونه اون روزم روزه هست ولا مانع من تأخیر الغسل الى ما بعد طلوع الفجر ولكن ليس لها تأخيره الى طلوع الشمس یعنی بعد طلوع فجر مشکل نیست خورشید بیرون اومده از آن گفته هنوز اقامه نماز نشده مشکلی نیست ولی که اگر خورشید بیرون اومد میخواد غسلش رو بزنه و نماز نشد نخونده نماز ازش فوت شده اینجا نه مرتکب کفر شده ترک نماز پس باید چی غسلش انجام بده نمازش بکنه قبل از طلوع خورشید بل يجب عليها أن تغتسل وتصلي الفجر قبل طلوع الشمس ومن ذلك زنی که پاک میشه باید قبل طلوع خورشید و نماز فجر شو بکنه وهكذا الجنوب هم کسی که جنوب شده لیس له تأخیر غسل لما بعد طلوع الشمس حق ذلك غسل شو رو بعد طلوع خورشید بل يجب عليها ان يغتسل ويصلي الفجر قبل طلوع الشمس ويجب على الرجل المبادره بذلك حتى يدرك صلاه الفجر مع الجماعه يعني ما مردم بعد جزءتش انجام بده که به نماز جماعت برسه قال المصنف رحمه الله ومن الأمور التي لا تفسد الصوم تحليل الدم وضرب الابر غير التي يقصد بها التغذيه بحث آمپول بحث آسم اون اسپری آسم داروهایی هست که تزریق میشه سوزن آمپول خون ازت میگیرن اینها مبتل روزن در حجامت اختلاف هست حنابله میگن مبتل برای جمهور علما میگن مبتل روزه نیست واسه این که مبتل روزه نیست حالا بحث مفصل بحث فقهی ولی خب خونگیری هم همینطور خونی از انسان بگیرن برای آزمایش خونی روزه باطل نمیشه آمپولی بهت زدن در صورتی که اون آمپول اون سرم نباشه توش تغذیه نباشه توی خونت بزنن که تغذیه بشه اگر سرم زدن مبتل روزه هست مثل آبی که داریم میخوریم مثل غذایی که داریم میخوریم اسپری آسمه اگر اگر مجرد دوا هست دارویی هست مسکن که جلو تنفست باز بشه مشکل نیست ولی اگر همراهش اون اسپری غذا هست که جسمت مغذی بشه اونجا هست که اون مبتل روزه هست که اون خود پزشک تشخیص میده که این آیا مغذیات توش هست یعنی اون غذا همراه با اون دارو توش هست یا نه اون آب سرومی که اون که بس میشه به انسان چون حامل گلوکوز هست گلوکوز هم مغذی هست مبتل روزه است معمولا مثلا مثل آمپیسیلین و نمیدونم از اینایی که مثلا فقط تب و پایین میاره یا مثلا چرخوش کنه اینا مشکلی نیست لكن تأخير ذلك إلى الليل أولى وأحوط إذا تيسر أجد ميتولي بتأخير به بالشاب بعد افتاری بهتره لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك لما لا يريبك وقوله صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات فقد استبرا الى دينه وعرضه اصلا الشبهات فريز بكنا وانت ذلك الشاك که شک داره بره به بهتر از انك که خودش بندازه اگر بتونه اگر انك لا يكلف الله نفسا الا وسعها قال المصنف رحمه الله ومن الامور التي يخفى حكمها على بعض الناس عدم الاطمئنان في الصلاه از امور بعد از روزه اومد بحث نماز عدم اطمینان در نماز در ركوع و سجده و سواء كانت فريضة او نافله چه در نافله چه در وقد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الاطمئنان ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونه اطمینان در نماز ركن از أركان نماز مثل اون شخصی که من گفتم نماز كون گفت که دوباره عاده کن چرا چون که رکوع سجودش درش اطمینان حاصل نمیشد و این رکن چه در نماز فرد چه در نماز سنت فرقی نمیکنه على ان الاطمئنان ركن من اركان الصلاه لا تصح الصلاه بدونه وهو الركود في الصلاه والخشوع فيها وعدم العجله حتى يرجع كل فقار الى مكانه و اینکه در نمازش ساکن بمونه رکود بیسته بدونی که تکون بخوره سجده کردی راکت بمونی و خشوع و خشوع داشته باشی بدونی که چی داری تسبیح میگی سبحان الله سری سری تسبیح بگی نه سبحان ربی الاعلى و بحمده و عدم عجله که با عجله نباشه حتی یرجع کل فقار اینه مثلا بعد که بالا اومدی بیستی تا اینکه کل اون سخانا سر جاش بر بگرده و کثیر من الناس یصلی فی رمضان صلاة التراویح صلاة لا يعقلها ولا یطمئن فیها نماز خیلی ها در تراویح میخوان در رمضان که هیچ اطمینانی هیچ طمأنینه در رکوع سجده ندارن بل ينقرها نقرا بلکه مثل یک منقار میدن مثل یک پرنده بر زمین و هذه الصلاه على هذا الوجه باطله این نماز باطله چون همون شخصی که نماز با تندی خون رسول الله گفت که چی با سرعت خون گفت که اعدها نماز اعاده کن اعاده کن چند بار گفت اعاده کن باطله و صاحبها آثم غیر ماجور این نماز که باطله هیچ گناهکارم تو هستی گناهکار و صاحبها آثم غیر ماجور اجر نداره گناهکارم هست یعنی همون در اصل نبوت هم نگاه بکنیم اونم بوده یعنی مثلا این شخص صحابی که میاد با سرعت میکنه میگه دوباره بخون نماز عاده کن شیطان به فریب میده یعنی خب در زمان رسول الله رخ داد از باب اول الان رخ بده یعنی مثلا وقتی که گفتم همش برمیگرده به چون قدرش رو نمیدونه یعنی مثلا ما هم اگر قدر این ساعت عبادت ما هم همینطور درش کوتاهی میکنیم چون قدرش رو نمیدونن چون نمیدونن احکامش رو نمیدونن قال المصنف رحمه الله ومن الأمور التي قد يخفى حكمها على بعض الناس ظن بعضهم أن التراويح لا يجوز نقصها عن عشرين ركعة وظن بعضهم أنه لا يجوز أن يزاد فيها على إحدى عشر ركعة أو ثلاثة عشر ركعة وهذا كله ظن في غير محله بل هو خطأ مخالف للأدلة نكرد اختلاف زمان أئمة أربعة بودت بحث التراويح إمام الشافعي رحمه الله میگه اجماع امت برئينك اینه ركعات خندن با تمعنینه و با خشوع بهتر از 20 رکعت خوندن و 40 رکعت خوندن و رکعت خوندن شکی داره نیست دیگه اجماع امت درش اتفاق امت درش چون شده در امیه و ائمه بعد از امام شافعی نبوی همه هم گفتن اجماع اتفاقه این محلش اتفاق درش که 11 رکعت بهتر از بیشتر از 11 رکعت خوندن ولی بحث شیخ بن باز اینه که حال یک شخصی بیشتر از 11 رکعت خون آیا ما اجازه داریم که روش انکار بکنیم بگیم تو مبتدعی یا تو این کارت بدعت یا نه بعض از علما گفتن بیشتر از 11 رکعت خوندن بدعت اجتهاد کردن بر اساس که چون رسول الله صلی الله علیه و سلم هم تو اون عایشه میگه نه در رمضان نه در غیر رمضان بیشتر از 11 رکعت نخوندن یک اجتهاده ولی جمهور ائمه ائمه اربعه اجازه دادن گفتن 20 رکعت بخونه 21 رکعت بخونه 39 رکعت بخونه 33 رکعت بخونه جایزه ولی اولاتر 11 رکعت خوندنه اولاتر اونه بخاطر همین میگم وقتی که ما اختلاف میدونیم انکارمون یعنی پافشاریمون ضعیفتر میشه دیگه نمیتونی پافشاری بکنیم این مواظب باز باشیم در دعوتمون تو بر خودت این میبینی که مثل رسول نماز بخونی یا هست. بدون خیر الهدی هدی محمد صلی الله علیه و آله فقط سر سراویش تو مسجد کن با جماعت تو میگی 11 رکعت بیا تو منزل بخون 11 هست. چرا اصرار رو داری که توی توی مسجد بخونی مبارزه میکنی هی تنش ایجاد میکنی در مسجد الله مأمورت نکرده پافشاری نکن پافشاری نکن رسول الله صلی الله علیه و سلم سه روز با جماعت خون وقتی که میبینی مردم مخالفت میکنن اختلاف میکنن مثلا در مسجد مثلا در مسجد حرف ایجاد میشه سخن ایجاد میشه هدف از روزه این که دعوا ایجاد نشه اون داره دعوا ایجاد میکنه تو حرف حق تو بزن بگو خیر الهد من یک کلام میگم خیر الهدی هدی محمد صلی الله علیه و سلم بهترین روش رسول الله تمام شد همیشه رسول در باش میگفتن میخواد بپذیری نمیخوای بپذیری نمیخواد بپذیری من میرم مسجد نم خونه نماز میکنم کسی مجبورم نکرده کسی شمشیر بر گردن نگذاشته که دیس سرکعت بخونی یا بیاد تو جماعت بخونی سنت نافله است درسته که سنت رو آدم باید احیا بکنه ولی نه با قیمت اختلاف و تفرق اینجا هست که ما در قواعد فقهی ما میگیم از اون ابزاری که اختلاف و افتراق ایجاد میکنه تنش ایجاد میکنه قدرتتون یعنی از بین میره با اختلاف چقدر خداوند در قرآن از تفرق نهی میکنه بخاطر همین امام شاطبی چهار جلد کتاب فقط درباره اعتصام نوشته درباره همین قواعد فقهی نوشته درباره بحث بدعت و سنت اون پرانتزی که هست که سنت را از بدعت جدا میکنه و روش مقابله ما با اون چهار جلد فقط ابن قیم کتاب نوشته کتاب اعتصام در ضوابط سنت و ضوابط سنت بدعت چه موقع اون فعل بدعت میشه و در همین از چیزایی که شیخ صالح عثیمی در این متن بهش تذکر میده همینه که سریعا یک قولی را مبتدع ندونیم یک فعلی را مبتدع ندونیم تأنی درش بکنیم شاید سلفی باشه مثلا بعضی از گستاخیشون اونقدر میشه مثلا به خودشون این جسارت رو میدن میگن میگن مثلا اذان دوم در روز جمعه اذان اولی داریم و دومی داریم یا بگیم هم اذانی که قبل از اذان جمعه گفته میشه اذان که عثمان رجل عنی در بازار میگن این بدعته سبحان الله رسول الله میگه علیکم و سنتی و سنت الخرا اسم فعل صحابه خلفا راشدین ما گذاشت سنت بعد تو میگی بدعت جاست باید دقت بکنی با گفتن تو با حکم تو با بدعت چی میشه انعکاس پیدا میکنه تو تخته صحابی رسول الله اونم عثمان و اجتهادش که صحابه همه زنده بودن اینو درش دقت بکنیم خصوصا گفتم یعنی ضوابط خاص خودشو داره یعنی بحث بدعت و بحث سنت و بحث مصالح و مفاسد جای ضرر رو من متحمل میشه و جای ضرر تو جمع متحمل میشه پدر و فرزند به جون همدیگه میفتن به خاطر یک سنت یک سنت رسول الله صلی سنت ابراهیم رو ترک کرد به خاطر قومش لولا ان قوم عایشه قوم قوم که حدیث عهد بالکفر تو الكعبه اگر قوم تو نزدیک به کوفه نبوده تازه وارد اسلام نشده بودم کعبه رو خراب میکردم اساس ابراهیمی سنت ابراهیمی رو ترک کرد به خاطر مردم مردم از دین متنفر نشن تو وقتی که میاد به مردم میگه 20 کعبه بدعت یا 21 کعبه بدعت مردم چی میشن ازت تنفر در دین ایجاد نکن همونطور که به معاذ گفت یا معاذ افتان انت یا معاذ فتانی فتنه مردم رو از خود زده بکن نه از سنت زده بکن نه از دین زده بکن این دقت کن در نحوه و عبارت من میگم نه اینکه تو اعتقاد نداشته باشی بدعته اجتهاده شاید تو به این نتیجه رسیده باشی ولی اینکه حکمت بر مردم و بر اون فعل دو تا پیامبر خدا هم من میگم اختلاف در فهم پیامبر موقع دیگه بالاتر از این نیستیم داوود و سلیمان اجحکمان فی الحرب اومدن در اون بحث چوپان اومدن قضاوت بکنن داوود اشتباه کرد که پدر سلیمانه سلیمان اجتهاد قصد فرزنده و فتوای با اجتهاد سلیمان درست بود خداوند چی میگه میگه نه سلیمان شاید تو فهم بیشتری داری شاید پدرت اشتباه میکنه اشتباه میره ولی دلیل بر این نیست که اون شخصی که اشتباه میکنه اینجا داوود سرزنش بشه چرا چون سلیمان فهم بیشتری داشت چون خداوند بهش فهم بیشتری داده بود الله بهت فهمش داده شکر خدا کن حکم نکن رو کسی تو مسئول حساب و کتاب مردم نیست حکم بر فعل بده از نهاد خودت اجتهاد من اجتهادم بر اینه ولی که حکم رو مردم نکن این مواظب باش و دقت بکن توش وقد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أن صلاة الليل موسع فيها فليس فيها حد محدود لا تجوز مخالفته يا حديث صحيح برينه كده حد نگذاشته رسول الله صلى الله عليه وسلم شخصی که من كما رسول گفت که من نماز تهجد چطور بخونم گفت دركات رکعت بخون در سید فجر داخل بشه نماز وتر تو بخون تا تهجدت ختم بشه خب اینجا هم کیفیته نماز دو رکعت دو رکعت بخون یعنی اینکه نمازت به این صورت باشه دو رکعت نه چهار رکعت نه شش رکعت دو رکعت و هم هم کیفیت هم تعداده نه که بعضی خاص تعداد میکنن بعضی خاص کیفیت میکنن عدد من میتونه گفت که چطور بخونم خب چطور چون نشون نشون میده که دو رکعت دو رکعت آیا این احتمال در سخن رسول الله هست که این دو رکعت دو رکعت به 20 رکعت و 40 رکعت تبدیل بشه بله هست پس انکار نکن بر درسته فعل رسول الله مفسره رسول الله بیشتر 11 رکعت نخون ولی که تو نمیتونی اون اجازه را بگیری که بیشتر از فعل رسول الله کسی انجام نده من میگم بحث اون حرف سخن ابن باز رو دارم توضیح میدم چون ابن باز رحمه الله بیشتر از یاد رکعت رو حرام نمیده طبق چهار مذهب برخلاف شیخ البانی رحمه الله که میگه نه بیشتر از یاد رکعت خوندن بدعت من ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة وربما صلى 13 بله هم 13 هم 11 ركعت از اساس ثابت بعضی گفتن این دو اضافه دو قبلی صبح بوده و بعضی گفتن که بعدی عشا بوده و بعضی گفتن که نه دو غیر از قبلی و بعدیه دو رکعت بعد از بدر هم میخونه رسول صلی الله و ربما صلى اقل من ذلك في رمضان و في غيره شاید رمضان بیش کمتر از 11 رکعت هم خونده تو که میگی 11 رکعت سنته پس چرا رسول کمتر از 11 رکعت خونده خصوصا در بعد از روایت اومده که رسول الله صلی الله علیه و در منا وتر هم نکن حالا بعد از روایت هم فقط وتر کن پس ما ملزم به که فقط 11 رکعت باشه نیستیم میتونیم کمتر بکنیم شده که همونطور که در مزدلفه هست حالا بعضی میگن که رسول نخونده ولی صحیح و ثابته که رسول اصلا در مزدلفه در مزدلفه وتر خونده رسول الله صلی الله علیه و سلم دو تا سنت رو در سفر ترک نمیکرد یکی وتر و یکی قبلی فجر بقیه سنت های راتبه رو ترک میکردن این در سفر یادتون باشه فلما سئل صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل قال مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى متفق على صحته نماز شب چطوری اون عربی سوال کرد گفت دو رکعت دو رکعت اگر ترسیدی بشه داخل بشه یک كاد میخونی که وت بشه و نماز قبلی و این نماز خوندن میتونه درکت درکت متصل باشه و میتونه منفصل هم باشه یعنی اینجا که رسول میگه نماز شب درکت درکته از رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابته که نماز نماز تهجد و سه رکعت هم خونده پنج رکعت پشتر هم خونده هفت رکعت پشتر هم خونده و نه رکعت پشتر هم خونده نه رکعت پشتر هم چطور میخون میخون رسول الله صلی الله علیه هشت نماز رو میخون از رکعت اول تا رکعت هشتم نمینشست برای تحیات رکعت هشتم به تحیات مینشست و رکعت نهم نماز هفت رکعتی رکعت ششم به تحیات می نشست و رکعت هفتم نماز پنج رکعتی رکعت در رکعت پنجم می نشست و در رکعت در سه رکعتی هم در رکعت سوم ولی در هفت رکعت اون چیزی که من یادمه هفت رکعتی و نه رکعتی دو تا تحیات می کن. در رکعت ششم و هفتم و در نه رکعتی این یعنی میتونی این نماز تهجد رو پی در پی بکنی یک سر خب بیشتر از نه رکعت من یاد ندارم قال ولم يحدث صلى الله عليه وسلم ركعات معينة لا في رمضان ولا في غير في غيره يعني تعداد رکعات رسول محدد نکرد یعنی قولش نیست فقط فعل رسول الله که 11 رکعت بیشتر نخونده ولی در قول رسول الله صلى الله عليه وسلم نیست ولهذا صلى الصحابه في عهد عمر رضي الله عنه في بعض الاحيان 23 ركعه که شیخ البانی رحمه الله تضعیف میکنه میگه 16 روایتی که اومده از عمر بن خطاب رضی الله عنه که 20 رکعت یا 21 رکعت نماز تراویح خونده میگه اون روایت ها و اینجا شیخ تصحیح میکنه شیخ بن باز و شیخ البانی قبلا تصریح میکرد بعدا تضعیف کرد یعنی اول بر بود بعد گفت که نشازه و فی بعضها 11 به صحیح اینه که عمر بن خطاب وبي رو كدستور داد 11 ركعة تكون كل ذلك ثبت عن عمر وعن الصحابه رضي الله عنهم في عهده گفتم شیخ بن باز میگه همه ثابته ولی صحیح اینه که فقط 11 رکعت ثابت از صحابه رسول الله صلی الله وكان بعض السلف يصلي في رمضان ستا وثلاثين ركعة ركعة ويوتر بثلاث صابته عم تكد طبعا تابعين میخوندن چنانچه چه مالک نقل میکنه و غیره 36 ركعة میخوندن تراویش و 3 رکعت بد میخوندن وبعضهم يصلي احدى واربعين ركعة بعضها 41 ركعة يكونن ذكر ذلك عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم شيخ الإسلام ابن تيمية غديران ذكر كما ذكر رحمه الله أن الأمر في ذلك واسع حتی شکل اسلام میگه که هم در این قضیه وصل داره یعنی جا داره که شخص بیشتر از هزار رکعت بخونه و ذکر ايضا ان الافضل لمن اطال القراءه والركوع والسجود ان يقلل العدد فبهتر شخص قراءتش طولانی بکنه و عددو کمتر همونطور که گفتم اجماع و اتفاق علما بر اینه که 11 رکعت بهتره أمت كما شافي رحمه الله و ومن خفف القراءة والركوع والسجود زاد في العدد هذا معنى كلامه وكسك نمتن قراءاته تدوني بكونه ركعاته شو بيشتار بكونه ومن تأمل سنته صلى الله عليه وسلم علم أن الأفضل في هذا كله هو صلاة إحدى وعشر ركعة وثلاث عشرات هارك سنة رسول را دیده شک برش نیست که یازده رکعت و سیزده رکعت بهتره خیر الهادی هادی محمد صلى الله عليه وسلم في رمضان وغيره كذا رمضان كذا غير رمضان لكون ذلك هو الموافق لفعله صلى الله عليه وسلم شنو فعل الرسول شنو في غالب أحواله ولأنه أرفق بالمصلين حتى يهتر بريهم كسنك النماز هناك وأقرب إلى الخشوع والثمانية والثمانين وخشون أزيتره ومن زاد فلا حرج ولا كراهية كما سبق کسی که بیشتر بخونه کرهایتی توش نیست والافضل لمن صلى مع الامام في قيام رمضان الا ينصرف الا مع الامام لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل اذا قام مع الامام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليله کسی که با امام اگر تراویح شروع کرد با امام هم تمام بکنه چون پاداشش این اومده که رسول الله صلی کسی که با امام خون تا تمام بشه مثل اینکه کل شب را پاس داشته و قیام و تهجد خونده حالا شاید امام عوض بشه شاید جابجا جا بشه عبرت به خود نمازه هرچند که امام عوض بشه عبرت به خود نمازه چه امام عوض, عوض بشه نشه به خاطر همین کسانی که بر اینن که میتونن بیشتر از 11 حرکت بخونن میتونن تراویح را بخونن و بعد چون ما قیام اللیل داریم اینا همه تراویح اول نماز قیام اللیل اول وقت بهش میگن تراویح از راحتیه آخر وقت تهجد از حدود شب تاریکی شب بهش میگن تهجد هر دو تا نماز قیام شبه نماز شبه کسی خاص هر دو تا را بخونه بر مذهب ابن باز رحمه الله میتونه ولی که چی با امام بخونه اگر وتر خوندن در تراویح یکی از اون دو تا وتر یا تهجدش یا تراویحش شف بکنه یعنی مثلا اگر در نماز تراویح امام وتر کرد یک رکعت دیگر بلند بشه بخونه که نمازش شف بشه یعنی تبدیل به دو رکعت بشه که وتر نشه به تاک خط نشه به تاک خط نشه تاکش رو بذاره به نماز قیام هرچند گفتم بهترین روش اینه که انسان به تهجد اکتفا بکنه به همونطور که من خطاب میگه والذین یقومون آخره خیر من الذین یقومون او بهترین کسانی هستند که به آخر شب اکتفا میکنن اونایی که آخر شب میسن بهتر از کسی اول شب میسن بهترینه که فقط انسان به تهجد اکتفا بکنه اگر تهجد میکنه اکتفا بکنه به همون 11 رکعت در زمان عمر بن خطاب کسانی اول وقت میخوندن چنانچه در صحیح بخاری و کسانی آخر وقت بخاطر همین عمر بن خطاب گفت والذین یقومون آخره یعنی آخر الليل خیر من الذین یقومون اوله و بعدم اونها دو تا با هم نمیخوندن یعنی کسانی یا تراویح میخوندن یا تهجد میخوندن ولی خب از لحاظ مثلا قول بن باز و و غیر میگه چون عدد در تهجد مطرح نیست قیام نماز شب مطرح نیست نماز شبه چه اول وقت چه آخر وقت میتونه اینجا بخونه اونجا هم بخونه میخواد 39 رکعت باشه یا 41 رکعت باشه فرقی نمیکنه چون تراویح و تهجد یک نمازه تراویح و تهجد یک نمازه هر دو تا نماز شب فقط اسمش تراویح به خاطر راحتی اونم به خاطر تاریکی شب این که مثلا الان سنت شده تبدیل به چی شده عادت شده که تهجد را از 15 رمضان شروع میکنه که امر اشتباهیه از اول رمضان تا آخر رمضان چه اول شب چه آخر شب فراموش نکنید نماز سنته و نماز سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم تأکید داره در منزل بکنیم اونم جای خودش فضیلت خاص خودش داره حالا اینجا بحث اینه که اگر تو با جماعت خوندی تا آخر بخونی و بعدم یک مسئله دیگه اینجا با برخلاف فرض فرض تو مکلفی که با جماعت بکنی اینجا تو مکلف نیستی بلکه تو مکلفی در منزل بخونی یک من تو در منزل هم میتونی با جماعت بخونی و این پاداش هم داشته باشی یعنی اینم نظر من باشه و خود رسول الله صلی الله علیه و تو اصول هست اینکه آیا رسول الله صلی الله علیه و یه چیزی افضلتر هست که رسول الله به افضل رو ترک بکنه به فاضل بچسبه یعنی مثلا نماز تراویح با جماعت بهتره پس چرا رسول الله صلی الله علیه و اومد فاضل و مفضول داره اینکه بهتر و بهتر بهترین داریم و بهتر داریم اگر این بهترینه پس چرا رسول رفت به بهتر چسبی رفت تکی خودش خون در که صحابه بعد میرفتن مثلا با سنگ برد میکردن که رسول بیرون بیاد از پشت اون اقتدا میکردن به رسول الله صلی الله علیه و پشت یک حصاری با چوب نخل بود پشت میخوندن رسول اقتدا بهش میکردن از, میرفت تو خونه سنگ میزدن که بیاد بیرون علا کل یعنی منظور که هر دو تا بی پاداش نیستن ولی خب این شخصی که با امام شروع میکنه به خاطر اینکه این فضیلت رو در بیابه که با جماعت هست در نماز تراویح همراه امام تا آخر بکنه قال المصنف رحمه الله ويشبع لجميع المسلمين الاجتهاد في أنواع العبادة في هذا الشهر الكريم من صلاة النافلة وقراءة القرآن بالتدبر والتعقل نقول شيء هيك مشروع در رمضان نمازي نافلة قراءة قرآن تدبر نقول لله بخون بعد از مغرب بشین تا نماز عشاء نماز بخون لله بخون نه به قصد قیام الليل بعد بعد از ظهر بخون نماز الضحى بخون هشت رکعت نوافل بخون لله بخون لله کسی نگفته که درست نیست که تو مثلا بشینی لله بخونی لله بخون تو رفتی حج عمره یک نماز صد هزار بار فضیلت داره نه به نیت نافله راتبه لله نماز بکن لله تو نماز بکن چه مشکلی داره لله کسی نماز میکنه و من این چون نماز نافله هست خاطر همین رسول الله برای چهار نگذاشته که براش تعداد مشخص بکنه مثلا نماز جمعه صحابه از صبح که می اومدن تا امام بالای سر منبر بره ثابت دیگه تا امام بر سر منبر بره لله می خوندن نه به نیت ضحا لله خوندن منع توش هست نه تا امام بر سر منبر میره صحابه می خوندن لله و قرائت القرآن به تدبر و تعقل تدبر و تعقل نه که قرآن فقط تو تیوار فقط بخونی فقط رو کنی بکنی ها تفسیر رو بردار تفسیر راستینی تفسیر آسانی یه تفسیر رو بردار تفسیر ابن کثیری ابن کثیر این تفسیر رو بردار فهم کن تدبر بکن قال والإكثار من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير سبحان الله والحمد لله إله إلا الله أكبر يعني ورد زبانت باشه غافل نباشه روز دار والاستغفار سبحان الله الحمد استغفر الله وتوب إليه خصوصا أذكار الصبح وشامگاه استغفار صد بار صوت صد بار عاد وتسبيح بكنا سبحان الله بحمده ولا اله وحده لا شريك له الملك له الحمد حميت ولا كل شيء قدير والدعوات الشرعية دعاء كذا خصوصا بين اذان وإقامة بين اذان وإقامة دعاء مستجاب مستجابه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر نهي معروف المنكر كذا والدعوة الى الله دعوة الدودان همين عبادته ومواصاة الفقراء والمساكين مساکین به کمک دار رفتان صدق دادن والاجتهاد في بر الوالدين تلاش در خوبي الوالدين في كنار الوالدين بودان وصلة الرحم وإكرام الجهر الجار قرباته و عیادت المریض و غیر ذلك من انواع الخير تمامی افعال خیر اینا نمونه های را داره ذکر میکنه اینها را برش حریص باش اتباع جنائز نماز جنائز خوندن به عیادت مریض رفتن لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق ينظر الله إلى تنافسكم فيه فيواهي بكم ملائكته فأروا الله بأنفسكم خيرا فإن, فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله این حديث حدیث في الحديث حدیث خذ بان نگاه يكون من مسابقه شما در این في شقا شما خوبی ها انجام ولما روي عنه صلى الله عليه وسلم انه قال من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعین فریضه فيما فيما سوا حدیث ضعيف ضعیفه که یک خوبی انجام بده مثل که فرضی انجام یعنی یک نیکی سنتی انجام بدی مثل که فرضی انجام دادی در رمضان فرضی انجام بدي مثل که أفتاد بار اون فرض انجام دادی درسته که ما اینجا در فضیلت این حدیث در فضل اعمال یاد شده شیخ هم از باب فضل اعمال میاره و به این معنا درسته که ما نداریم ولی به طور کلی ما داریم که میاد اشاره بهش میکنه حج و که عمره انجام دادن در رمضان رمضان در رمضان تو عمره بری فضیلت چی حج با پیامبر صلی داری خب از آب شد دیگه مضاعف شد از این بابه که این احادیث را درسته که ثابت نیست ولی معناش ثابته به معنای احادیث دیگر یعنی یعنی معنای این حدیث را ما میتونیم لمس بکنیم در دیگر احادیث رسول الله مثل همون عمره انجام دادن در رمضان ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عمرة في رمضان تعدل حج أو قالت حج أو قال حجة معي معادلة عمره در رمضان معادلة حج ودر وادي حج با رسول الله صلى الله عليه وسلم والأحاديث والآثار الدالة على شرعية المسابقة والمنافسة في أنواع الخير في هذا الشهر الكريم كثيرة مسابقه در این ماه کریم گفت بعد از علامه شیخ ابن میگن میگه رمضان کریم میگه این اشتباس میگه بدعته و کسی رمضان کریم نه ما کریم بر وزن فعیل یا به معنای اسم فاعل داریم و اسم مفعول اگر به معنای اسم مفعول باشه که معنای مکرم داشته باشه مشکلی نیست مکرمه یعنی ماه رمضان از طرف خدا ولی اگر به معنای اسم فاعل باشه به معنای اسم فاعل باشه یعنی از خودش کرم داره مکرم باشه یعنی خودش کرم داشته باشه اینجا هست بله قول شیخ العدمی صحیحه و شک درش نیست هیچ کس وقتی میگه رمضان کریمه منظورش این نیست که خود رمضان کریمه کرم داره از خودش به ما چیزی میده نه منظورش که خدا مکرم کرده و اعمال و درش مضاعف کرده پاداشش چندان کرده خصوصا اعمال نیک بخاطر همین که به نیت داره از نظر جمهور ائمه خیلی از علمایی که من دیدم این بکار بردن این اصطلاح رمضان کریم رو جایز شمردن من اینجا هم شیخ ابن باز رحمه الله هم به کار میبره في هذا الشهر الكريم كثيرا والله المسؤول أن يوفقنا وسائر المسلمين لكل ما فيه رضاه الله بهم همه توفيق بده كعملي أنجام بدين كذا راه رزايات خودش باشه وأن يتقبل منا وأن يتقبل صيامنا وقيامنا الله مضمون نمازمون وروزامون قبول بكنه ويصلح أحوالنا حالمون وإصلاح بكنا کینه و کدورت و بغض و اختلافات را از میان ما برداره و یعیدنا جمیعا من مضلات الفتن و همه من رو از گمرایی ها و فتنه ها نجات بده کما نسأله سبحانه و ان یصلح قادت المسلمین از الله میخوایم که امرا را مصلح و صالح قرار بده و یجمع کلمتهم علی الحق و امرا با هم یکسو و همسو باشه بر نصرت دین انه ولی ذلك والقادر عليها الله مسؤول قادر بر این کار والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته